У передбаннику німкеня озвіріла стриже всіх під машинку, мало не здираючи шкіру від люті на непокірне бидло, особливо на дівчат, які слізно благають залишити їм коси. Вона брутально сміється їм прямо в обличчя. Падають на підлогу довгі русяві коси Оксанки. Ніякі благання не допомогли зберегти їх. Німкеня тут же кладе їх в шухляду. Та то все здалося іграшкою перед висмикуванням з вух золотих сережок і знімання з пальців перснів. Есесівці робили це педантично, а коли хто просив їх залишити, це ж пам'ять про коханого чоловіка, про найдорожчий у житті день шлюбу. Вони люто реготали з наївності бранок, які не розуміли, що золото зараз найпотрібніше нації, котра хоче стати панівною в світі і, власне, особисто їм. Невже ж ці стрижені курочки, як їх тепер називали, думають, що вони даремно працюють тут серед цих нікчемних, непокірних рабинь, дихають затхлим повітрям душової і передбанника і не мають права хоч би частину з того, що вони награбують тут, залишити собі? Ні Оксана, ні Марійка не мали золота ні у вухах, ні на пальцях. Їх з дитинства привчали до скромності. Хоч Оксанчина мама і мала обручку, але вона лежала в шухляді, і мама говорила: це обручка моєї бабуні. Вона віддала мені її в день шлюбу. Тобі ще довго чекати цього дня, але збережи її. Від роботи на городі мамині пальці стали грубими, вони вже набрякли від болю в серці, і обручка для мами стала замалою. Для Оксанчиного підмізинного пальчика вона була ще завеликою. Але мама жартома говорила не журися, Оксанко, до весілля ще підростуть і пальчики твої, і ти сама. Як добре, що та обручка була замалою, і вона не втратила її тут. Вродлива чешка злата ніяк не могла зняти каблучки. Ох, якби це мило, я б зняла, шепотіла вона. Але мила ні в кого не могло бути, тим більше, що всі стояли стрижені й голі. Якби у когось зберігся шматочок мила, то заховати його було нікуди. Есесівець злісно крутонув палець, рвонув перстеник. Злата крикнула від болю. Зламаний палець повис на шкірці. Злато впихнули разом з усіма в душову. Вода текла по ній, змішуючись із стогоном і сльозами. Під душем тримали кілька хвилин. Златина мама кинулась до дочки, що стояла, затиснувши правою рукою зламаний гітлерівцем під мізинний палець, хотіла допомогти їй помитися, але пролунала команда. Шнель. Вода для миття була ледь теплою. Мене дали, і Марійку з Оксанкою, в тіло яких виївся бруд далекої подорожі, посилають митися вдруге. Після бані їм усім видають сірі смугасті плаття, шиті як звичайний мішок, тільки з вирізами для рук. На ноги парусинові черевики гольц шуги на дерев'яних підошвах цокання дерев'янок по бруку табору чутно далеко. Їхній набридливий одноманітний стукіт віднині снитиметься дівчаткам ночами. Усіх в'язнів на лівому рукаві суконь і піджаків нашито номери. Усім видали шматочки матерії з табірними номерами і трикутний клаптик, так званий вінкель. Наказали, щоб до ранку кожна пришила його на лівий рукав. Вінкелі були різнокольорові, червоний у політичних в'язнів, зелений у рецидивісток, жовтий у євреїв, фіолетовий у релігійних сектантів, що проповідували відмову від воєнної служби, чорні у так званих асоціальних елементів, до яких гітлерівці відносили спекулянтів, декласованих злочинців, повій та ще й циганів. Новачків, як правило, примушували проходити карантин. В карантинні блоки напихали людей різного віку і національностей, набили як оселедці в бочку. Нари розташовані в три яруси. Між нарами такий вузький проміжок, що двоє ледь можуть розминутися. На нижніх нарах були матраци і подушки, набиті стружкою. Блоки розділені на три приміщення два крайніх нари для спання, посередині їдальня і санітарний вузол. В карантині могли тримати місяці більше, якщо в таборі лютувала якась епідемія. Сидіння в карантинному блоці без діла, без повітря втомлювало більше, ніж далекі переходи етапом. Хоч вікна відчинені навсі ж, а дихати нічим. Задуха запах поту, гамір, все це важко переносили Марійка і Оксанка, звикли до чистого повітря і безмежного сільського простору. Скроні стукало, мов молотком, і Марійка, щоб утамувати біль, стискувала голову долонями. В юному віці душі вразливі. Дівчатка, полохливі, мов пташенята, часто не витримували і гинули. Недарма ж казали, від того, що діється в таборі, можна збожеволіти. Чутки, які все ж таки проникали в блок, були вельми важкими. Блокова запевняла, ніби слова коменданта звідси одна дорога в крематорії, то лише гіпербола, сказана для остраху, а насправді звідси відправляють і в інші табори, де може бути і гірше, і краще кому як поталанить. В карантинний блок потрапило і декілька військовополонених дівчат, переважно медсестер. Їх взяли в полон разом з пораненими. Дівчата тримались незалежно, з великою гідністю. Блокова, себто старша по блоку, мабуть, була із в'язнів рецидивісток, бо мала зелений вінкель. Голос у неї був грубий, пропитий. Вона на всіх покрикувала, штовхала, часто вживала лайку Ферльохтеншвайн, що означало прокляті свині. При роздачі їжі створювала справжню веремію, і багато в'язнів лишалось навіть без миски тієї баланди, яку видавали раз на день. першу ніч спати не довелося, бо пришивання він кілівало майже до ранку. О п'ятій завила сирена. Всі посхоплювались і кинулись умиватись.